Näme diýdiler? Eýse näme, Rabbymyz? Ýöne aslynda bu sorag näme? Şeklenýänimiz barmy içimizde? Ýok. Şekimiz, şübhämiz ýok, Saňa söz berýäs. Diňe Saňa ybadat etjegimize, Senden başga zada ybadat etmejekligimize şaýatlyk berýäs. Şonda Allatagala näme diýýär yzyndan? Näme üçin şaýatlyk aldy? Sebäbi aýtýar. Entekulû ýewmel kyýameti inna kunna an hâzâ gâfilûn. Ne inna kunna an hada gafilin. Näme? Kyýamatda men öňüme gelenizde, ha, şirkiňiz üçin dowzag ýaljak bolamda, ha? Biz bu zatlary bilmedik diýmersiňiz ýa-da söz alandyr diýä. Şoň üçin bilmedik diýäýmäň diýä. Soň ýöne ýygyny aýt diýä. Ha, aw taqulu, ýa-da siz şeý diýersiňiz diýä. Bunam diýäýmäň diýä, söz alansyňyz. Diýäýseňizem diýä, kawullal diýä. Ew tekulu innema aşraka abauna min kabl. Biz entek eneden dogmazymyzdan öň ata-babalarymyz müşrik eken. Şirk edipdirler, şu däp-dessurda gezip ýören ekenler. Ve kunna zürriýeten min ba'dihim. Biz bular eýýäm tawhidden çykyp, müşrik bolansoň dogan perzentleri, eý Rabbymyz! Efe tuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Indi şu batyl ata-babalarymyzyň eden günäsi üçin we biziň hem şu şirke gelmekligimize şular sebäp boldy. Şuň üçin bizi ýakjakmy? Şeý diýäýmäň diýýär. Ine, şeý diýilmez ýaly hem Allah söz aldy. Wa kazalika nufassilul aýat. Ýöne onda-da Allatagala näme diýýär? Meň size näme, fazly-keremim kän diýýär. Men size diýýär, eneň-ataňyzyň size rehimli bolşuny hem rehim-şefagatly diýýär. Onda-da size ýatlamaklyk üçin, ýatlatmaklyk üçin pygamberleri ugratýan diýýär. Olara kitaplar ugratýan diýýär, möjüzeler berýän diýýär. Ve kezalike nufassilul ayat ve ýene-de size aýatlary, hüjjetleri, delilleri açyklaýan diýýär. Leallehum ýerjiun umyt ki siz tawhide ýene gaýdyp gelersiňiz ýalak diýýär. Düşündiňmi? Ahadil misak. Ýaňky adamyň kyssasy bilen şu A'rafyň kyssasy Adam ogly ýere gelmezinden öň şu towhid şirkiň ylmy bar ekenmi ýok eken? Bar eken. Gelensoň bilmändiris diýen gürrüň bolmazlygy üçin alypdyr däm Alla u adam şoň üçin alypdyr. Ýadanym ata babamyzyň edenini edip ýalňyşypdyrys diýmezlikleri üçin wada alypdyr däm Alla wada alypdyr. Şoň üçibem biz istisna ýok diýdik. Şu meselede hiç kim çykarylana. Dogry dämi? Kimiň delili bolsa-da getirmeli. Ýöne müşrikleň arkasyny alýanlar näme? Şu deliller hem kabul eden haklar. Düşündiňmi? Şu deliller hem kabul eden haklar. Hatda Eba Batin rahimehullah sözünden gaýdan bolmagam ahmal diýýärler. İntisar var ya kitap. El intisar li hizbillahil muvahhidin fir raddiha alel mucadili anil müşrikin. Müşrikleň tarapdary bolup olaň arkasyny tutýanlara gaýtargy diýýär. Allany birlemeli diýen toparlara-da näme? Intisar, ýeňiş diýýär. Şeýdip kitap ýazýar. Biri näme diýýär? Gaýdan bolmagym ahmal owa sözünden diýýär. Şeý diýýär, gaýdan bol. Onda olara näme diýjek? Olara näme diýýär? Ilkä özlerine doga-dileg ediň, eý Rabbym bize näme hak hidäýet ýoluny ber we bizem doga-dileg edýäs, eý Rabbym olara näme hak hidäýet ýoluny görkez diýýär. Indi bular dünýeden öňki gürrüňler. Indi dünýä gelipdirler. Biz näme diýýäs? Şirke düşene müşrik diýýäs. Ýaňky meseledäki şirke düşen. Açykladyk haýsy mesele kabul edilýär, haýsy mesele kabul edilenak we kimden kabul edilýär, kimden kabul edilenak. Beýleki meselelerde biziň dawamyz ýok. Indi näme bu müşrikleň arkasyny tutýanlar näme diýýär? Ýok, şu meselänem bilmese bagyşlanýar diýýärler. Özüne özüni yslama öňkäýär dämi? La ilaha illallah diýýär dämi? Näme etse etsin, näme diýse diýsin, ýekeje zadyna seretýäsdiýe. Bilmändir dämi, bagyşlaýasdiýe. Düşündiňmi? Olar bilen işimiz ýok. Ha? Özbek özüne bek diýe, biz özümize bek bolýas. Biz näme diýäs? Müşrik diýäs. Deliliň barmy? Delilimiz bar. Allah Tagala näme diýe? Innallaha la ýagfiru ay yushraka bihi we ýagfiru ma duna zalika limen ýasha diýe. Allah Tagala Ýeke-täk şirk edilen günäsini bagyşlanak ondan aşakda edilen günäleri islän adamsyna bagyşlaýar diýýär. Şirki bagyşlanak diýeni açykladymy? Bilip eden, bilmän eden, ýaňy yslama giren, girmedik. Şirk diýilen zat edildimi, şo bagyşlanan zat diýdi. Biz şunda durýas. Indi sen, ýok, ylymsyz ýa-da ýaňy yslama giren bagyşlanýar diýýäňmi? Hät delil? Delil getir diýýäs. Deliliňem Pylan alym şeý diýdi, pylan alym şeý diýdi kabul däl. Biz Kalallah diýemizde sen Kalallah getir.